السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى أملي بخيري شيخويته أبو حطيفة الشيخ الماس ابن حذيفة kwa utangulizi wake kuhusiana na maana ya tarbia na vyanzo vya kuchukua tarbia, kuchukua malezi. Alikuwa bado anaelezea kuhusiana na masala ya wapi tuchukue malezi ya Kiislamu, yani vyanzo, lakini akaa ameelezea kwa ufupi, labda kwa sababu ya kuchunga muda kwa sababu kama tulivyokubaliana kwamba atazungumza kuanzia pale alipoanzia mpaka dakika ya hamsini na kwa sababu kipindi hiki mabaina almaghribi walisha muda ni mtate yani ukigusa kidogo tu muda ushaisha Allahu musta'an. mimi biidhnillahi azza wa jalla sitokuwa pia mbali katika mapito aliyopita Sheikh Almas nitakuwa humo humo kwa sababu ukishaijua taarifu ya tarbia na maana ya tarbia na vyanzo ambavyo tarbia inachukuliwa huko basi ndipo utajua namna ya kuweza kuwalia watoto ambao ndio mchango wangu kwa sasa kaifa turabbi auladak namna gani vipi utaweza kuwalea watoto wako? Sasa ikiwa maana ya malezi ambayo ni tarbia kwa mukhtasar wa maana iliyotajwa kwa sisi waislam maana ya malezi kwa man riayatul insan, riayatul insan ala almanhaj alwadih, riayatul insan ala almanhaj alwadih الذي جاء bihi الكتاب wa sunna, ni yale makuzi ya mwanadamu na kujitilia umuhimu mwanadamu juu ya kukulia na kulelewa katika manhaji iliyokuwa wazi na mwenendo uliokuwa wazi ambao umekuja katika kitabu na sunna na yale walioyafahamu wema waliotangulia. Kwa hiyo kwa hadi hiyo, kama unataka kumlea mtoto, jambo la kwanza umlee mtoto kupitia mwongozo wa Qur'an, an auladaka ala hidayati alquran, umlee mtoto kupitia mwongozo wa Qur'an kwa sababu Qur'ani ndio kitabu cha mwanzo na ndio kitabu sahihi zaidi na ndio kitabu ambacho kimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinaelekeza mwongozo uliokuwa mzuri katika malezi ya kila mmoja na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaisifia Qur'ani akasema dhalika alkitabu la raiba fihi hiki kitabu hakina shaka ndani yake huda lilmuttaqin ni mwongozo kwa wacha Mungu na kila mmoja ambaye anataka ucha Mungu basi ni lazima ashikamani na Qur'ani kwa hiyo madamu unataka umlee mtoto katika malezi yaliyokuwa mazuri umlee katika kumfungamanisha na Qur'ani aijue Qur'ani akaijua Qur'ani qiraatan kuisoma aijue Qur'ani tafsiran ajue maana yake aifanyie kazi basi la shaka atapata malezi yalikuwa mazuri Allah subhanahu wa ta'ala pia ameelezea Qur'an kwamba fihi alhidayatu linnas kwamba ndani ya Qur'ani kuna mwongozo wa watu aliposema Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadan shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas mwezi wa Ramadhan ambao imeteremka Qur'an ikiwa hiyo Qur'ani ni uongofu wa watu kwa maana mtu kama anataka uongofu fa alayhi bil Qur'an anasema al-allama as-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-qur'an al-karim القرآن الكريم مشتمل على الهداية لمصالحهم الدينية dunyawiyah hii Qur'ani tukufu inakusanya juu ya hidaya juu ya uongofu uongofu wa nini uongofu wa masalih maslahi ya kidunia addinia maslahi ya kidini na maslahi ya kidunia kama unataka maslahi ya kidunia fa alayka bilquran shikamana na Qur'an kama unataka maslahi ya kidini na kesho akhira faalaika bilquran shikamana na quran anaendelea kusema nasru saadi rahimahullah alquran murshidun lilibad fi lmasaili lusuliya walfaraiya qurani inawaongoza waja katika mambo ya kimisingi na yale mambo ya kimatawi yani mambo ya kiasili na yale mambo ambayo yanachomoka chini asili wa mubayyinun lilhaq ala albatil au min albatil Qur'ani inaibainisha haki wa batil haki ni hii na batil ni hii wa sahih min adhaif na jambo zuri kwa jambo ambalo halifai linalofaa kwa lisiofaa Qur'ani inaweka wazi wa mubayyinun lahum kaifa yasulukuna الطرق النافعة لهم في دنياهم وآخرتهم Qur'ani inaweka wazi namna ya watu watakavyo kwenda katika mwenendo yao, wachague mwenendo gani. Qur'ani itakuelekeza kwamba pita katika huu mwenendo wenye manufaa, mwenendo mwenye manufaa katika ule mwenendo wako wa duniani kwa kuendea manufaa yako ambayo yanafungamana na mambo ya dunia na mambo ya akhira. Kwa jambo lolote lile ambalo ni zuri, ni lazima ulipate kupitia al-Qur'an. Fal-Qur'an yahdi lilati hiya aqwam wa aslah. Qur'ani inaongoza mambo yaliyonyooka, inaongoza katika mambo yaliyokuwa mazuri mambo ambayo hayajapindapinda Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam hakika hii Qur'ani inaongoza katika mambo yaliyonyooka al-aqwam ay al-aslah mambo ambayo yamenyooka lakini si hivyo tu wayubashiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira na inawabashiria waumini ambao wanafanya matendo yaliyokuwa mema kwamba wao watakuwa ni wenye kupata ujira mkubwa. Hiyo ndio Qur'an. Kwa hiyo mtu anayetaka malezi yaliyokuwa mazuri ni lazima ashikamane Qur'an, amlee mtoto wake kupitia Qur'an. Anasema al-Allama Muhammad al-Amin Shiqiti rahimahullah, inna hadha al-Qur'an al-azim al hakika hii Qur'an adhim Qur'ani tukufu alladhi huwa a'zamu alkutub as-samawiyya Qur'ani ambayo ni kitabu kikubwa kuliko vitabu vyote ambavyo vimeteremka kutoka mbinguni wa ajma'uha li jami'i ulum na Qur'ani imekusanya zaidi elimu nyingi kuliko vitabu vingine ambavyo vimeteremka mbinguni وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا وآخرها عهدا na Qur'ani ndiyo ya mwisho katika maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha ili uwe ni mwongozo kwa binadamu maneno ya mwisho ilikuwa ni Qur'an katika vitabu hii Qur'ani yahdi lillati hiya aqwam ay at-tariqata allati hiya asad wa a'dal wa aswab kwamba inaongoza katika njia ambayo ni ya sawa ambayo ni ya uadilifu ambayo mtu anapatia eneo ambalo anaelekea ukipitia Qur'an ukisoma Qur'an ukaifanya kuwa ndiyo mwongozo wako basi itakuwa ni yenye kuongoza kwa hiyo Qur'anul karim yurabbi al insana ala al-akhlaq at-tayyibah wa yuhaqqiqu lahu alfauza fi dunya wal akhirah Qur'ani tukufu inamlea mwanadamu katika tabia njema na inamthibitishia na kumhakikishia hii Qur'an kwamba hii atafaulu katika maisha ya dunia na akhira hii ndio Qur'an kwa hiyo kaifa turabbi auladak namna gani vipi utawalia watoto wako rabbi auladaka ala alquran walee watoto wako kupitia Qur'an ili waweze kupata hidayah na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ayuha ikhwa, jambo la kwanza kama tulivyoelezea kwamba kaifa rabbi au namna gani, vipi utawalea watoto wako, tukasema jambo la kwanza walee watoto wako kupitia Qur'an, kwa sababu ndani ya Qur'ani kuna mwongozo ndani ya Qur'ani kuna mambo yaliyonyooka. Mtu atakapokuwa amekulia katika malezi ya Qur'an, la shaka kwamba ataweza kuyapata mambo ambayo yanamfaa hapa duniani na huko akhera. Jambo la pili ambalo utawalea watoto wako kupitia jambo hilo, anturabbi auladaka ala sunnah walee watoto wako juu ya kushikamana na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sunna sunna maana yake hiya aqwalu nabii sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu. Sunna ni maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na ni vitendo vyake. وكذلك ما أخره لأصحابه من الأقوال والأفعال na vile vile yale ambayo mtume aliyaona katika vitendo vya masahaba au akayasikia katika maneno yao akawa amekubali. Yote hivyo ni sunna. Kwa hiyo mtoto utamlea kwa yale ambayo Mtume aliyaamrisha katika hadithi zake sahihi na kwa yale maelekezo aliyowapa masahaba. Yote haya mtoto unamlia katika sunna na kutosheka na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume akiamrisha au akakataza, lazima umtii alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anatuambia sisi namna ya kuamiliana na mtume alayhi salatu wassalam, akasema kul atiu llaha warrasul sema mwambie ewe Muhammad, mtiini Allah na mtiini mtume alayhi salatu wassalam. Fa in tawallaw, ikiwa watakengeuka wakakataa kumfuata mtume alayhi salatu wasalam fa inna allaha la yuhibbul kafirin hakika allah hawapendi makafir kwa maana lazima kila mmoja awe ni mwenye kumtii mtume Muhammad alayhi salatu wassalam bal ta'atu rasul shartu li ta'ati Allah azza wa jalla kumtii mtume ni sharti la kumtii Allah ukimtii Allah bila kumtii mtume toa yako haina maana yoyote ni lazima ili utiifu wako kwa Allah uwe ni wenye kukamilika ni lazima uwe umetangulia kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala anasema may yuti ar-rasul faqad ataa Allah mwenye kumtii mtume basi amemtii Allah subhanahu wa ta'ala lakini si hivyo tu hadha iman imani yako haitokuwa sahihi maadamu hujajisalimisha kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata hukumu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala wa rabbik na apa ewe Muhammad fala wa rabbik na apa ewe Muhammad kwa Mola wako la yu'minun hawaamini hawatakuwa na imani zilizokuwa sahihi hata yuhakimuka fima shajara bainahum mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu kwa yale ambayo wamegombana wao kwa wao. Tutakapokuwa tumezozana, tumegombana, tunarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake, tunamfata kwamba tumezozana katika hili, ya Rasulullah, tuhukum, na tunarudi katika sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo Mtume anapokuwa ameshakufa. Kwa hiyo lazima turejee kwa mtume alayhi salatu wassalam kwa lengo la kuchukua mambo mazuri ya dunia yetu na mambo mazuri ya akhira yetu anasema alimamu shafi'i rahimahullah kullu ma sanna sallallahu alayhi wasallam alzamana Allah bittibaihi mambo yote ambayo amyaweka mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha ametulazimisha kumtii mtume jambo lolote mtume akitwambia lifanye jambo kadha lazima tumtii mtume alayhi salatu wasalam waja'ala tibahu ta'atah na mtume na Allah akajalia kumfata mtume ndo kumtii yani ili uhesabike kwamba wewe umemtii mtume sallallahu alayhi wasallam ni lazima uwe ni mwenye kumfata barabara kama inavyotakiwa ومفتي متومي عليه الصلاة والسلام وجعل العدول عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقا نا الله كداليا كما كولي كوكينجوكا وكابيندا وكما هو جمفتا متومي صلى الله عليه وسلم باس المعصية ونكون مفتي معصية مواسي الله ومن مواسي الله نوالا ولا مواسي واسي متومي عليه الصلاة والسلام hakuna aliyepewa udhuru kwamba wewe una udhuru wa kutomfuata mtume hakuna mwenye udhuru ni lazima umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake na katika vitendo vyake katika maamrisho yake na uwachane na yote ambayo ameyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hakuna kiumbe aliyepewa udhuru kwamba simfuate mtume alaihi salatu wasallam walam yaj'al lillahu min ittiba'i sunan nabiyhi makhraja Allah hakujalia kuhusiana na kufata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna makhraj kwamba mtu anaweza akapata matokeo kwamba awe na njia kinyume na njia ya kumfuata mtume hamna zaidi ya njia hiyo ni lazima kila mmoja amfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kwa kila mmoja ni lazima awe hivyo faman ittaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarabba ala sunnatihi mwenye kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam na akaleleka katika suna zake warabba auladahu ala dhalik na akawalea watoto wake katika hilo swara najiyan fi dunya wal akhirah mtu huyu atakuwa ni mwenye kuokoka na ni mwenye kufaulu hapa duniani na akhirah kwa hiyo ayu alahibba swala la kuwalea watoto ni swala ambalo kila mmoja ni lazima alisimamie kwamba mwongozo wake ni kupitia Qur'an lakini kupitia sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile kupitia mwenendo na maelekezo ya masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam ule mwongozo waliotoa masahaba na mambo mengineyo katika mambo ambayo wameyataja ahlul ilmi kuhusiana na swala la kuwalea watoto muda ambao tulitakiwa kuwa nao yani kumalizia na dua yetu ilikuwa ni saa mbili na dakika kumi lakini mpaka sasa hivi tumezidisha dakika nne naktafi bihadha alqadar inshallah ikitokea fursa nyingine tutakuja kuelezea lakini eh, kuna darsa ambayo itakuwa inaendelea hapa yaum aljumaa atakuwa anaiendesha shekhe wetu hapa Sheikh Almas Abu Hudhaifa hafidhahullah ambayo hicho kitabu ambacho kitakuwa kinasomeshwa kitakuwa kinahusiana na masala mazima ya namna ya kuwalea watoto. Kwa hiyo kuanzia Ijumaa inayokuja wote tuhudhurie ili tuweze kupata mwongozo uliokuwa kamili kupitia kitabu hicho cha Sheikhuna Sheikh Abdurrazzaq ibn Abd al-Muhsin ibn Hamad al-Badri Allah ta'ala, kitakachosomeshwa na Sheikh Almas Allah ta'ala, tuweze kupata faida na miongozo ya maulama namna ya kuwalea watoto wetu ili kuweza kuepukana na mmomonyoko wa maadili ambao unajitokeza katika jamii zetu wallahu ta'ala alam subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. jazakallahu khaira shaykhana. Allah bariki mashekhe wetu na walipe kile kitabu ambacho shekhe amekitaja kinapatikana dukani na gharama yake ni 1500 au 2000 haizidi hapo kipo dukani kwa maelezo zaidi utamwona Sheikh Abubakari hapa, Bakari mkubwa. Unaweza kumwachia pesa atakuletea insha Allah. Kitabu kipo dukani kinapatikana. Kuna wengine wameshapata na wengine bado. Tujitahidi mpaka Ijumaa ijayo tuwe na vitabu insha Allah kwa ajili ya kuanza darasa. Hii ni Wajawema Online TV. Online TV. Ha hapa ni elimu tu.